Jacobopa Judas Judaspa kartan. Kartapa hallarin manta. Jesucristo serve hinaspa Jacobopa Waugen ñuja Judasmi, qillqamuchkaykichik Dios taytapa jesucristo pa Jesucristo Jesucristupa mi kachkankichi. Dios tamanyakuchkani, llakipayakuyninta, Hawkallayta hinaspa kuyakuyta llinparinankama y Llulla kunamanta, kuyas Ancha Anchanchata munarjani salvasja kasqaykichikmanta qillqamuyta. Ichaja necesario kaptinmi ruigakuspa ikichik... Kichik, inishanchikta ikichikpah. Chay iniitaga... Dios mi huarganjik paella pagna sapachas hankunaman. tapas runakunam Ingañuan dios Paykunamantaqa Bibliapas favor nen comanta. kanankumanta. Dios Diostapas manam tepas favor nintepas tikrarunku hangra vidapi negankum Sapayan nigankum señor munaychakuq Jesucristo tapas y yuyarichiyta munachkani. me jorjomorja Egiptomanta Israel runakunata, hinaspa dios pimana mana kunata. Chaynatajmi wakin kunatapas Dios tutayaypi wiñaypaj kadenarorja, aton juicio punchaupa. paikunaga punta ninkuta, mana y sajerurqaku sitio sitiotapas kuna hinam sudoma yaktapi Gomorra yaktapi inaspa vecinon llaqtakunapi kajkunapas, uchapakuypi purirqaku. Paykunaqa, qharipurañam uyuanakurqakupas. Paykunaqa churasqa kachkan wiñaypaq nina rawraypi castigasqa yachanan yachananchikpaqmi. Chayna kachkaptimpas chaymana allin, mosko runakunaqa, jangrachanku hanrachanku kuerpunkutapas, kunata negankoraj Miguel mi diablo anaqpachapi pelear Angelkunata kamachiq pa diablowan manta. Chaywan pas paiga diablo diablotaqa manam ñakarqachu. Payqanerqa señoriajaq chasunke Chayruna kuna kunami chaqa mana y karinko kuna hina intin disqallankupim munasqankuta kikin kupura mana kanjako paikuna gariki, kain kayinpa hatipakuchkanko Hatipakuchanko, kon balam hina pantarunko hinaspam kuriy hina wanyurunko mana kasukusqankurayku. paikunagam, kumbiduikichiktapas jangrachangmi, Hamkunawan kuska mana pengarikuspan manallin michi hinam kikillankuta Wairapa Maimampas maimampas apaskan... mana paikunaha paikunaha... hinam kachkan chirawpi mana ruruyuq sapinmanta Sachaina Iskaikama iskaykama La Lamarjucha ulaspam pusuqarichka paikunapaga... Paikunapaga, pinqakuyninpas sutilla kachkan. Yanqapuriq loserukuna hina Kashankuraikum, Wiñaypaq tutayayman wischusqa kanqaku. Paikunamantam Adanpa hanchiskaq miraynin dios Diospa revelasqanta willakurqa. Hawaychik, señormi hamuchkan, wara waranqantin akllashqankunawan. Payqa hamuchkan, llapallanta inas inaspa payta llapayan mana kunata, mana roras hankunamantawan paipa contrampi mana allin jankunamanta jachanampajmi. nispa. Paikunaqa pipapas qhipampi rimaspankun, kihallapi porinko, kikillankupa mana allin jankuman hina. Paikunaqa hatun tukurusparaqmi y inaspam runakunata matapas imatapas paikunamanta hurqunankupaq. kunamang imam kunakushangmanta. Jallaicuna. chiquiá Señor Jesucristo, pa' apostol nisurgan kichik. Jepa nisusqaykichikta. kunata Mahamun mahamunja la borla Dios ta mana adoraqkuna. Hinam san jaco Nispa. Paikunam, apaikamon orakinakuita. Kay pachallapaq con mana espirituyuq kachkanku. kuna Qamkunaya ichaqa wiñaychik suma sumaq iñaynikichikpi. Diostayama ñakuychik chuya espiritupa yanapakuyninwan. Diospa kuyakuyninpia, waqaychakuychik Señor ninchi Jesucristupa wiñay kawsaypaq kuyapayakuyninta suyastin. Iskayrayaqkunata convencichiychik. kunata ninamanta salvaychik. Wakintañataq imamantapas harkaspa, kuyapayaychik hinaspa pusamuychik Señorman, y Amaya A aychachikuykikchu. asuanga Hangra pachata Miyakuchka hinaya chiqniychik huchakunataja. Kartapa me me salvaqninchik Diosmi un kichik, huchaman mana wichiykunaykichikpaq. Payllam mana mankusis jata kusisqata kichik. Señor ninche Jesucristun takamaya Dios tanisunchik kikon jamja ancha ancha tipainio hinaspa mikanki, kanki, wiña wiñaymanta hinaspa y ikama, nispa. Amén.